Giroa zen arras bortitzia gal eh, hor zen, taldea, erarriketa bat ziren, eta esker, ika ekintza batzuk eh, bideratzen eh, zituen, giroa nahiko bortitzia zen. Eta hoien artean, enean aia, anaia txikia hor zen, gu familian ez genakien zer, zertan haitzen zen. Begoi urten burian, idiren egoera, jarrera, hori jakin arzi behar da, zer zen didie, bere familian, bere irian. Mintzatzen bari DJ, didiez, ez da nolazbait, ez da hila, ez da da Mintzatu behar da, zer norzen didie, eh, zer zen gara jontako testungurua, didieren xarea, laguntza, laguntzaren aldetik, familiaren aldetik, eh, zen eh, ogoita bi urteko gazte bat, sartzen ari zen ofizio batian, bera itaren bezala, agantzale, agantzalearen ofizioa hartu behar, hartu behar zuen nahiko fite.